Е се, ова е тема која што не е неслушната. Може би малку повеќе често пати и неразбрана, па затоа не е на одмет да се повтори, малку на по-илустративен начин. Ке се обидам тоа да го изнесам. За почеток ќе прочитаме во Битие или Прва Мојсија 28 глава, случајот на Јаков, после направената белја со првенството, Самисов сам си го предал првенството, ми тоа знаете која белја направил Јаков, како да дојде до него, односно да го измами својот татко, нели? И, значи, од 10 стих во 28 глава на Битие, Јаков ја напушта Вирсавеа и се запати вели кон Харан, Стигна во некој место и пренокева таму, зашто сонцето веќе беше заедено. Зеде еден камен од местото, го стави од главата и легна на тоа место. Се спиле некој закле. Или барате посебни јастоци од, како се вика, овие ще ги рекламираат на топшо. А Дормео, да, посебен ваков таков. јастокот на Јаков бил камен. Па да, да веројатно може би ставило и некој нешто се снашал таму за не знам како спил на камен, како и да е тоа е сосема споредна работа. И видеш сон. Сонот е битниот, што видел во сонот. Јас кога би спил со камен под глава, би вишел кошмари доста. <laughs> не знам дали би заспал. И тоа, Јован видел сон и тоа многу значаен сон, кој што има многу што значење во себе. Скала стои на земјата, а со врвот допира до небото, и Божи ангели се искачуваат и слегуваат по неа. Сега веднаш ќе дадеме одговор на тоа што представува оваа скала. Имаме ли негде одговор во Библијата што е оваа скала? Јован. Јован прва глава е одговорот. Еве, иако Јован прва глава го проучувавме полани, ни се уште се <laughs> секава. Не дека се секава од тоа. Ете зашто треба често да се храниме, да имаме гозби дома, не само овде во црква. Тоа што баш пред некој ден го слушам Дак Бачелор пак во една така, малку фатив на 3 БН, И исто го спомнува, ја спомнува она многу добро позната вистина. Значи, еден ден ние ќе немаме Библија со себе. И дори и самиот кажа, кога бил кушан Исус во пустината, тој не е извадил таблет или својот мобилен и чекај да видам сега стикот кај се навиеше, па на срч таму, па отишел па. Значи, тоа јас го кажувам пред за самиот себе, затоа што во последно време, за жал тоа ми е мана, Многу повеќе седнувам на лаптопот и на програмот, кој што ете, Господ ми даде и сили и можности да не самиот програм да го изработам, но мамете да ги ставам македонските три преводи. И ќе седнам и се што ми е треба, да, точно е ова брзо време и време во кое што посебно, знаете, посебна една привилегија под наводници имаме јас и Јани, знае он каква е таа привилегија под наводници велам да мора секоја сабота да излегувате на катедра со нова тема. И таа привилегија ја немаат браќата проповедници Карши таму. Затоа што тие имаат округ, држат две-три цркви и во едната истата проповед, во другата истата проповед, во третата истата. И тука нема така. Ти ви издосадиме ако излегуваме со иста проповед. Сега да кажам, однемање време некој, од тоа што мора седнувате на програмата и многу ви е полесно за да дојдете до барани стикови и така натаму. Меѓутоа, она што е битно е, треба да ја сочуваме Божјата реч тука, затоа што утре може да излеземе пред цареви, пред председатели и да дадеме одговор за нашата вера, а Светиот Дух нема да ни цитира он, него нешто што сме веќе читале, да не подсети на вистините, на стиховите кои што ќе бидат често пати во наша одбрана. Така да многу е битно да човек често често е над Библијата и ја проучава. Значи, еве, сега сме кај прашањето што представува скалата, Јован 1.51. И му рече, Иисус му вели на Натанаел, на кој што предходно ќе му каже, ти си вистински израелец, во кого нема измама. Вистина, вистина ви велам, Од сега ќе го видите небото отворено и Божите ангели како се искачуваат и слегуваат над човечкиот син. Или може да кажеме по човечкиот син. Еве го сонот на Јаков, ќе видите скала и ангели како се симнуваат и качуваат, ама не спомнува скала Исус, туку сами одвели над човечкиот син. Што е скалата тоа? Човечкиот син. А кој е човечкиот син? Па е Исус. Добро е, тоа е, значи, тоа е, значи. А, јазот кој што настанал со падот во греф меѓу небото и земјата, ќе го воспостави повторно, значи, небото, односно земјата ќе попреси со небото Исус, никој друг. Скалата е Исус. И сега кога сме веќе во Јован, на почетокот од главата, Јован, значи во првата глава сме, Значи, се излажавте ако мислевте дека го завршивме Јован. Да, Јован го завршивме, вака, хронолошки како што идевме, меѓутоа тоа не значи дека Јован веќе нема да го чепне. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Кој е Словото? Знаеме. Пак Исус. Тоа беше во почетокот во Бога. Се стана преко Него и ништо што стана не стана без Него. Во Него беше животот и животин им беше светлина на луѓето така. Ова е, ќе ми дозволите да кажам, врвот на скалата. Оно е, значи, со едниот дел скалата допирала до небото, така? Со другиот дел на земјата. Ова е врвот на скалата. Исус е Бог или не Исус е Бог. Самиот стик, самите овие стикови кажуваат. Има и мноштво други. Иако некои се бунат малку, <laughs> или пак ја доволно може би не ги сваќам. Е, Бог, па не знам, па син Божи, не е Бог, ама син Божи. Па, не, не навлегувам во тоа. <laughs> да. Значи, врвот на скалата е ова, а дното на скалата? 14 од стих од истата глава. Што е линк? И тоа Слово, Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што има како един роден од таткото понсо благодат и вистина. Што стана Словото? Словото се отолотвори, стана човек. Тоа е дното од скалата. Тоа се најбитните делови од скалата. Она другото е само врската, нели? Меѓу горниот и долниот дел од скалата. Значи, горниот дел од скалата е Исус, мислам, целата скала е Исус, меѓутоа горниот дел поточно е божествената природа, Исус како Бог, а долниот дел е Исус како човек. И еве, сега ќе читаме неколку познати стихови. Откровение 22.16. Значи, Исус е, е се уште и бил Бого човек кое што, во кое што не можеме ние целосно да навлеземе и да, да го сватиме тој спој, како и што е. Јас лично не можам да го разберам неговото отелотворување, само со вера го прифакјам. Значи, отелотворувањето ова земско. И не можам, Ке ми простат, ама оние кои што може да веруваат дека Исус некојаш бил роден во вечността од Отецот, јас тоа па ич не можам да го разберам. Значи, толку можам да разберам. Ја не можам да разберам неговото отелотворување на земјата, а камо ли значи неговото раѓање на земјата, каму ли некој си раѓање таму во вечност. Така велат некои. Што е тоа да значи? Не навлегувам во тоа. Значи, вака сега, Откровение 22.16. Јас Исус го испратив својот ангел да ви го посведочи ова на, цркви, на црквите. Јас сум корен и род Давидов. Исус е и корен и род Давидов. Што значи тоа? И Давид од него, ама и он од Давид. Така испаѓа. И се сегавате во Матеј 22 глава, он, тогаш кога Исус им ги затнал устите на фарисеите и веќе не можеле да вика ништо да го прашаат. Овој овој текст мене е многу симпатичен, значи еве колку и да бил тактичен или не тактичен, но еве и дури во какви ситуации се, се може да се најде Исус а, значи 22 глава Мати таму при крајот 41 стих. А кога фарисеите беа собрани, Исус ги праша: "Што мислите за Христа, чиј син е?" И ти како од пушка му играат: "Па Давидов." Чи Месијата е Давидов, сите ние знаеме, списите кажуваат дека од Давид ќе дојде Месијата. И <laughs> им рече: "А како тогаш Давид преку духот го нарекува Господ?" Велејки, цитирајки 110 при кој беше псалм му рече Господ на мојот Господ, седни од мојата десна страна, доека ги положам твоите непријатели по твоите носи. И така кога Давид го нарекува Господ како му е син. И никој не можеше да му одговори ниту збор, ниту некој се осмели од тој ден веќе да го праша. Месијата и Господ, ама еве, му е, е и син Давидов. Може би Павле во Римјаните тоа добро ќе го каже. Римјаните прва глава, е и овој стих исто, верувам често пати спомнувам, прва глава, четврти стих. третиот стих. Кој зборува века за не, значи, светите писма, кои што зборуваат за неговиот син, по тело роден од Давидовото семе, по духот на осветувањето посвеочен за Божи син во сила. Значи, еве, тоа е и корен и род Давидов. Или Јован 8.58. Јован 8 глава 58 стих. Исус им рече, вистина, вистина ви велам, знаете кога факеат да го каменуваат, јас сум пред да се родил Авраам. а Матеј започнува со зборовите во првата глава. Книгата на родословот на Исуса Христа, син Давидов и син Авраамов. А овде веле јас сум пред се родил Авраам. Бого човек. Бог од вечни времења, меѓутоа се отворил станал човек. И само така можело да се обезбеди, да се, да се, да се врати таа врска, да се поврзе повторно небото со земјата. И само Исус е квалификуван како посредник. Зато Павле ќе каже дека еден е посредник меѓу Бога и луѓето. А е, луѓето денеска, па мајка Богородица, па знаете, ја поминаа двата големи празници. 23 август ли беше голема Богородица и сега мала. 28 ли беше, да, и 23 септември, да, така. 23 ти ли беше или 21? ви 21. ви Да, 23 ти е мојот роден. <laughs> <laughs> А денеска е добро. Не ме интересиваш, не? А, да, значи, е, мајка Богородица, Свети Петр, Свети овој, Свети оној, ќе му се молиме на него. Ке видиме подолу, значи, Кој може само да биде посредник? Кој може воопшто да посредува пред, пред Отецот? За вас, за вашите греуи? Треба да е непорочен, треба да е без греф, евреите, Павле кажува. И треба да е Бог. <laughs> Да, секако. Да. И сега тој, Бог, е во Филипјаните втора глава, познатите стикови, еден од утринските што читавме,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 дори до смрт на крст. Колко ниско се симнал Исус, таа скала допира до земјата. Ще прочитаме сега уште малку и еден цитат од Копнеж на вековите, кој што Елен Вајт каже дека тешко ако не допрала до земјата. Тешко ако била пократка за едно Ми немало спас. А што значи тоа допрало до земјата? Но па тоа дека Исус зел наша природа, еве ги евреите, втора глава, Презборувале на овие теми, на оваа тема, меѓутоа, еве, сликовито, малку преку скала, преку скалата, често наречена е Јаковова, меѓутоа таа е Божја скала, пред се. И веете втора глава, познатите стикови, читаме од 14 до 17, бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така и тој зеде еднакво учество во тоа, во месото и во крвта. Во што? Во нашата природа. Еднакво учество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 како што и Матеј кажуваше во првата глава, кај родослово. Затоа требаше во се да стане како своите браќа, за да биде милостив и верен просвещеник пред Бога, за да изврши помирување за грвовите на луѓето. Што требаше да стане? Е, токму тоа, за да биде правосвещеник, за да биде посредник, за да изврши помирување, требаше да стане, меѓу другото е Бог, ама требаше да стане и во се, еднаков со своите браќа. И сега, кои се Христовите браќа? мала исправка, кога Исус ке се најде во еден дом таму и доаѓаат неговите браќа и неговата мајка, известени дека ете тамо сега зборува, па му се подсмеваат, па знаете се шири муабет меѓу луѓето дека нешто не е вред со него, како што и за нас зборуваат, и ке зборуваат, ако не зборуваат. И што ќе каже, а, му велат, еве ги, браќата твоја и мајка ти дошле, по тебе веројатно. Тој што е вели, моји браќа, моја мајка се оние кои што ја творат Божјата волја. Или погоре во истиот, истата глава Евреите 2.11, зошто и оној кој осветува, се мисли на Исус, и оние кои што се осветува, ни сите се од еден, затоа не се срами да ги нарече браќа. Кои? Оние кои што се посветени, Тие се негови браќа. И тоа е во се еднаков со нив. Значи, знаеме дека <laughs> посветено секојаш се родил зачнат од Духот Свети. Леве Лука 8:21 прочитаме. Лука 8:21 А тој им говори, рече, моја мајка, да, добро, тоа е тоа стихот, се извинувам, Моја мајка и моји браке се оние кои што го слушаат Божето Слово и го исполнуваат. Ли ја творат Божјата воља со други збори како што кажав. <clears throat> И еве два цитати од Елен Вајт, и двата се од копнежот на и двата многу добро познати. Скалите, ова е директен коментар на скалите што Јаков ги видел во Битие 28 глава, во оној сон, Скалите што ги видел Јаков, чисто долни дел, или долен дел, се подпирал на земјата, а со врвот допирале до небесните капи, до самиот прак на славата, сушност се Христос. Тоа веќе го утврди. И сега, тој горен дел, тој долен дел, многу го, го објаснува овде Елен Вајт и фала му на Господа што ги имаме незините списи. Тој ја зел нашата природа, на, се извинувам. кога тие скали, само со едно скалило, не би успеале да ја допрат земјата, ние би биле загубени. Меѓутоа Исус слегол до нас, таму каде што сме се наогеле. Тој ја зел нашата природа и победил, за да ние, земајќи ја неговата природа, да можеме да победиме. што има тука неја. Поставен во облик на грешно тело, Римјаните 8.3, живеел безгрешен живот. Во нашето грешно тело живееше безгрешен живот. Така да и ние можеме, не остави пример дека и ние можеме во една тесна заедница со, со Него, со Отецот, како и Тој со Отецот, можеме да победиме. Че не е Тој некој супермен, кој што вели, ајде следиме. Ај следете го супермен да ве видам. Сега, со својата божествена природа, значи сега со својата божествена природа го држи небесниот престол. Тоа е горниот дел од скалата, што допира до небото. Од скалилата. А со својата човечка природа допира до нас. Тоа е долниот дел од скалата. Тој ни налага со вера во Него да ја достигнеме славата на Божиот карактер. Затоа мораме да бидеме совршени како што е совршен Небесниот Отец. Следниот цитат, исто копнежот, За Божиот син би било речиси бескрено понижување кога би зел човечка природа, дури и тогаш кога Адам во својата невиност живеел во Еден. Значи, бескрено понижување било за Божиот син да зел човечка природа што човечката природа што Адам ја носил пред падот во грев. Значи таа непадната човечка природа, безгрешна. Меѓутоа Исус ја прифатил човечката природа кога човечкиот род веќе 4000 години бил ослабен со гревот, како и секој Адамово дете. Тој ги примил на себе резултатите на делувањето на големиот закон на наследувањето. Знаеме што се се пренесува во наследство. А и ако земеме да читаме во Матеј прва глава, кои биле се негови предходници, <laughs> Ке сватиме што се можел да наследи. Какви биле овие резултати, покажано е во историјата на неговите земни предци. Тој дошол со такво наследство да ги дели нашите таги искушенија и да ни даде пример на безгрешен живот. Ете ја таа скала, тие скали, кои што го поврзуваат небото и земјата. Значи, било како да, ако верувате дека Исус е некој супермен, дека ние не можеме да достигнеме никакво неговиот живот, затоа што ето, тој бил Бог, па може да се спротистави на гјаволот и на било каков греф, ико греф немал, нас било какво искушение, сакам да кажам, е, ние не можеме со него, затоа што ние немаме неговата сила, ние не сме богови. Тоа значи, дека вие не верувате, дека воопшто е можно спасение, и тоа значи дека Исус не ја воспоставил таа врска, дека јас се уште по, постои. За едно скалило, за две, пократко, нема поврзаност меѓу нас и небото. Исус не е тој кој што не поврзал. Исус не поврзал токму преку земајкија таа наша грешна човечка природа. И во таа природа, победувајки живејќи безгрешен живот. И сега, многу битно е тоа што знаете, вообичајано ќе ми текне на оној период од 90-тите години од минатиот век, што вели Јани, кога излегува сите лајден овие приватни канали телевизиски, мене можеше човек од мало да ме види често како ја ставам скалата и стрчам по кровот на куќата и местам антена да фатам сител, да фатам аеден. Не, тогаш беа оние популарни, оние као танири антени турски што ја купувавме за да фатиме сител аеден. Вие може би не сте имали таков проблем, пошто Скопје зрачеше, имаше и на Ѓуриште, нели, предавател, ден денска го има, меѓу тоа слабо се факеше некако. И сега сите во борба да дойдеме до некој појак сигнал. Доста ни е веќе од тие двата канали од комунизму. Сега не се интересни, еден и сител. И знаете скала како, како, како се поставува? Ја стават првин на кровот или првин долу ја стават? <laughs> да се потпре. Значи првин долу е. За разлика од тие скали, оваа скала од небото се поставува, од небото тргнува па кон земјата. Така е воспоставена врската. Исус се симнал од небото, станал човек. Читавме во Филипјаните. Чи спасението е доаѓа од тој правец, од небото па кон земјата. Прво послание до Тимотеј 2.5 2.5 Овој стих е во контекст на она што кажавме, дека Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. Исус. И еве зошто само тој може да биде посредник. Тој ја поврзал ова наша грешна планета повторно со небото. И верите седма глава. 25 и 26 стих. Значи не може тука да биде никаков смртник. Не може да биде никаков папа. Седма глава Евреите 25 и 26 стих. Затоа и може наполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бога, зашто секоја живее за да посредува за нив. Зашто таков правосвещеник ни требаше и нам, каков? свет, невин, непророчен, одвоен од грешниците и повозвишен од небесата. И Бог. На крај. Значи, квалификуван за посредник меѓу небото и земјата е само Исус. Како Бого човек. Е сега, за разлика од скалите, што Јаков ги видел,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 и се рекува еден на друг, ајде да направиме плитари и да ги испечеме во оган, плитарите им беа место камен, а смолата место кал. Тогаш рекува, ајде да се изградиме град и кула со врв до небото. Да си спечалиме име, за да не се распрснеме по целата земја. И знаеме како Господ интервенирал. Ова е градбата на обидот на човекот да стигне до небото, со своји средства, со своји заложби на свој начин и да се спечели име на Денеска така сакат да станат звезди, да стигнат до небото, до некој нивно небо. И што гледаме овде? Од земјата кон небото да го достигнем, достигнеме небото. Како е спасението? Како рековме скалата од кај доаѓа? Од небото кон земјата. Исус се симнал од небото до земјата, за да ни помогне сега ние да се искачеме по таа скала и како што денеска ги читавме оние прекрасни зборови и ветување таа, која ќе дојде, не земе и да не однесе таму каде што е тој. Спасението е од небото кон земјата, не од земјата кон човекот не може да се издигне на било каков свој начин. Е. Значи, само може, а, еве, а, цела година и повеќе имавме предавање за Турангелската вест и видовме што е вистинското евангелие, кој е лаж, кои се лажните евангелие, кои има еден куп, и кој е Вавилон. Дали сваќаме, според овие илустрации, дека ние можеме да седеме во Адвентишка црква, ние можеме да веруваме во Турангелска вест и да ја проповедаме, Меѓутоа, ако ние градиме сами спасение, налик на ова, да си спечалиме некој своје име, градејќи Вавилонска кула, ние сме во Вавилон. Ние сме дел од Вавилон. Спасение со дела не води на небо, води во Вавилон. И сите, и онаму кај што ќе заврши Вавилон, и лажениот пророк и зверовите. Спасението доаѓа од озгора надолу, а не обратно. Не е од нас. Римјаните 3.11. Послание до Римјаните, 3 глава, 11 стих. Нема разумен, нема кој да го бара Бога. Ако Бог нас не не побараше, ако Бог не интервенираше уште припадот на нашите правилите Адам и Ева, ке го побараше ли некој од нас Бога? Знаете, често пати ние знаеме да кажеме и секој од нас има некое свое искуство, еве и самиот јас, можам да посведочам дека ете, јас го побарав Бога. Јас бркнав во таа фиока и го отворив тој новиот завет и... <laughs> а кој ми ја ставил таа желба? кој ми оставил таа мисла. Да јас стопати предходно го гледам тој нов завет, а баш тогаш се решам да го отворам. Бог е тој кој што не бара секој од нас. Бог е тој кој што води битка со темните сили за секој од нас, за нашите ближни. Е, ајде, фаламо на Господа што ние сме веќе тука. Веќе го разбираме Евангелието, го прифакеме се надавам и живееме еден богоугоден живот, меѓутоа што е со оние други? Чи Господ ги бара, Господ нормално ни дал налог и нам, преку нас, да стигнеме и до тие луѓе. Во секој случај, Господ е тој кој што бара, Господ е тој кој што не побарал преку Исуса, преку Исуса, преку таа скала, го премостил јазот и со негова помош треба да се искачиме по таа скала до небото. И тоа како? Еве го сега другиот утренски стих, вчерашниот, што не беше. Евреите 12 глава, први и втори стих. Вториот стих беше утринскиот, а ќе читаме и првиот. Како се качуваме по скалата? Знаете која Е, земете, значи, физичка скала, ако се качувате по скалата, ако посебно имате страф од височини, не гледате надолу туку само нагоре качувате се по скалата, таму кај што ви е одредиштето, дали ви е покриво, дали... <laughs> да. Надолу нема гледање. Таа скала може да и 10 метри, пример. Ако сте молер, добро, молер веќе веројатно има отрпнато и нема гајле. И е, овие стихови тоа велат. Значи, ние во нашиот духовен живот и Павле тоа го кажува. Што вели? Јас не велам дека достигнам ама се стремам, одам напред, заборавам што е позади. Не, не гледам позади. Овде вели, затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак на сведоци, да ги положиме настрана секој бреме и греф, кој не сплеткува лесно, и да трчаме со трпение на трката, што ни е поставена пред нас. И вториот стих го дава одговор. Гледајки во Исуса, кој што е почетник и исполнител на нашата вера, кој поради радоста што беше пред Него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Каде е Исус денес? Таму горе е. А ние, одејќи по скалата, треба да гледаме нагоре, треба да гледаме во Исуса, во нашиот посредник. И знаете, за да стигнеме до таму, за да посредникот а, и нашиот адвокат и бранител не одбрани пред Отецот, што треба? Треба да се покаеме од секој наш греф, инако не, не би можели да мрднеме ни на првото скалило. Елен Вајд вели дека првиот чекор на примање на тоа што Бог не прима, значи тоа е тоа, нашето покаяние, признание на грево. Тоа е првиот чекор што ние треба да го направиме за да тој не прими. И да зачекориме и чекориме по таа скала. Меѓутоа, никако гледање на назад. Спасението е дар, спасението е од небото кон земјата, Со Божија помош се качуваме по скалите, но не гледате назад. Забравяйте се што е зад вас. Сите ние сме паѓале. Сите ние сме направили катастрофални грешки, но Господ е милостив, Господ е тука, затоа е и посредникот, вели Јован во 1 Јована 2 глава престих, за да посредува за нас пред Отецот. Гледајте во Исуса. Тој е зачетникот и тој е извршителот на нашата вера. Нека Господ ни помогне да стигнеме до небото. но не на начин како што е опишен во Бити 11 глава. Така можете да само во Вавилон да завршите. Нека му е слава на Господа. Амин.